بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المالك رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه المفتي والمستفتي مفتي ومستفتي کسی فتوى ميد میده فتوى ميد المفتي هو المخبر عن حكم شرعي مفتي کسی حكم شرعي وصادر فمستفتي سوال کننده است و سائل عن حکم شرکتی کسی از حکم شرعی سوال میپرسد شروط تقوا يشترط لجواز الفتوى شروط منها أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا وإلا واجب عليه التوقف اصولی وقتی که میگن شروط فتوا صحبت میکنن درباره یک عالم عالم هم در وصفش خدا میگه انما يخشى الله من عباده العلماء حالا اگر اون عالم از خدا نترسه عالمه یه کسی از خدا نمیترسه تقوا نداره شاید هم مسائل فرایض بلد, باشه شاید هم فقه مذهب بلد باشه تقوا آدم متقی نیست اهل دروغ اهل غیبت اهل نمامی اهل فسق و فجور درست حلیق ایشو سیبیلاش تیغ زده سبحان الله یعنی بعد از منکراتی که انسان میبینه خصوصا تلویزیون خب، فتواش مثلا میاد مثلا سوال شرعی از یک کسی که نه علم شرعی خونده نه از اصول خونده نه از لغت حالیشه نه از به تقوی اصلا شکل قیافش واضح شد متقی نیست غیر از اون وصف حالیش حالش از لحاظ علم شرعی هم واضحه کجا درس دینی خونده از مفتی قبل از هر چیز متقی مفتی باید متقی باشه تر حلال و حرامش باید بدونه آقا طرف به عنوان مفتی بهش رجوع میکنن ولی خودش میره قرض ربوی از بانک گرفته ماشین قرضی گرفته ربوی گرفته از ایران خودرو یا نمیدونم از فلان شرکت از فلان شخص شخص خودش داره مرتکب حرام میشه میشه بهش اعتماد کرد خیر بحث اعتماد نمیشه بهش اعتماد کرد پس مفتی وقتی که کلمه مفتی رو اومد در ضمنم زمننم با چی متقی باشه و عارف به حکم شرعی حکم شرعی را بدونه با توجه به چی؟ با توجه به نصوص شریعت این باید نص شرعی باشه که استخراج بکنه نمیدونه یک شخص جاهل باشه به قرآن و سنت بعد بیاد فتوا بده باید اطلاع روی قرآن و سنت داشته باشه تا اینکه بتونه حکم یقینی یا حکم زنی استخراج بکنه و الا باید چی توقف بکنه مثل ما خیلی از مسائل نمیدونیم میگه متوقف نمیدونم نمیدونیم واقعا نمیدونیم عیب نیست انسان ندونه عیب کجاست جهل مرکب اشتباه آدم جواب بده فکر بکنه الان کم نیارم من اولی سالی که ایران اومدم بهم تذکر دادن بعد از شیوخ گفتن هیچ وقت نگی که من نمیدونم اگر بگی نمیدونم یعنی ها این شیخی چه بلد نیست بعضی عیبشون میشه زشتشون میشه اگر گفته بشه نمیدونم ثانيا أن يتصور, اي يتصور السؤال تصورا تاما يتمكن من الحكم عليه فان الحكم الشيء حكم, حكم على الشيء فرع عن تصوره باید مفتی مهلت بده به طرف مقابل سوالشو بپرسه کامل نه که بس هنوز سوالش کامل فوق فوق خب، خب، خب، فهمیده فهمیده فهمیده جواب میده نه صبر بکن سوالش کامل بشه بعد جواب بده فإن أشكل عليه معنا کلام المستفتی سأله مثلا ساله عن مثلا اگر کسی مت فتوا گرفت یک مسئله رخ داده یک مسئله حکمی رخ داده مثلا بالفرض من نماز خوندم نجاست به لباسم بود اولا نباید سوال بکنی قبل از نماز بوده بعد از نماز بوده شک داری یقین داری که بعد از نماز بوده شک داری باید بپرسه نه باید بپرسه فرق میکنه خب میگه باید بدونه چون شخص جاهل نمیدونه و ان كان يحتاج الى تفصيل استفصله او ذکر التفصيل في الجواب یا تفصیل در جواب میگه یا اینکه اگر نیاز داشته باشه خودش بپرسه فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت و اخ و عم شقیق شخصی فوت شده دختری رها کرده و برادری و عمویی برادر خودش عموی شقیق فلیسأل عن الاخ هل هو لأم او لا این برادرش از مادرش یا از پدرش او یفصل فی الجواب اگر از مادرت قال اگر از پدرت قال فان كان لأم فلا شيء له اگر برادرش از طرف مادرش چیزی که نمیرسه والباقي بعد فرض البنت للعم وباقي بعد اون فرضیات میره به دختر البنت بعد از اه، سهم دختر میره به امو فاول رجل ذکر منهم دیگه ما بقی وقتی که میراث تقسیم شد میره به کی میره به نزدیکترین ذکر نزدیک به امیت و ان كان لغیر ام فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم دیگه اون عمو چیزی نداره ثالثا ان يكون هادئ البال لا ليتمكن من تصور المسألة عصبی نباشه مفتی باید آرامش داشته باشه آدم تند عجول به درد فتوا نمیکنه باید خونسرد باشه باید خونسرد باشه نه یه نفر اومد گفت که من زنا کردم همونجا بیزن زیر گوشش که تو زمین فرش بشه بحث اینه که انسان جاهایی جاهایی نمیتونه در یک حالت خاصی حکم بده اونجا هست که باید تعنی به بده باید سب بکنه خشمش بخوابه بعد فتوا بده بذار خشمش بخوابه آروم بشه آبی سر صورت خودش بزنه بعد فتوا بده بحث غیرت مسئله مهمی ان المؤمن یغار و ان الله یغار و غیرت الله تو محارمه انا متاسفانه امروزه این خیالش نیست طرف سوار ماشین میشه اینجا پارچه سبز بسته اینجا تعویزه اینجا نمیدونم علامت چش گذاشته خب چی میشه یکم لبت تر بکنی بگی ان تمائم و تولت شرک چی میشه یکم دعوت بدی غیرت نسبت به توحید اینقدر نداری چرا ادعا میکنی قل هذه سبیلی ادعو الی الله دعوتت از طرف خدا کجاست کجاست دعوتت داعیه باید آمر به معروف نهی از منکر باشه هذه الباب ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية كيف بتونه الأدلة الشرعية وخب تطبيق بده حكرة هذا استخراج بکنه فلا يفضي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها در حال خاش هم غم و يا یا خستگی فتوى بده ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها خود فتوى دادن در چه حالتهایی واجبه یک وقوع الحادثه المسئول عنها یعنی حادثه رخ داده باشه نه فرضیات اگر اینطوری شد اگر اونطوری شد مثل در کتاب های احناف زیاد میکنیم اگر مردی از بالای دیوار افتاد و اونجا جماع صورت گرفت این تخیلش هم ممکن نیست تخیلش هم امکان نداره اینجا جواب دادن به این سوال درست نیست باید چی؟ وقوع الحادثه المسئول عنها باید حادثه رخ باشه فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى فتوى دیگه اونجا واجب نيس لعدم الضروره شو ضرورتی نذره الا ان يكون قصد السائل التعلم ما که بخطوك حکم بدونه فانه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حق يعني شاهد مثلا دوستا شاید سؤالي بپرسن روح نداده وليتي چی ولی میخوان بدونن اگر رخ بده چطور جواب بدن به خاطر طلب علم نه به خاطر فضولی ثانيا أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة فإن علم فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى أجر ندن som بعضی مريض قلبا قلبن قصدشون السؤال سوال قصدشون از سوال السؤال نیست علم قصدشون چیه بیادبی تربیتی. اینجاها دیگه واجب نیست دیگه جواب این طرف از اشخاص بدی جواب این اشخاص وقتی که میدونی بحثش تعنت ضرب ضرب آراء و آراء اختلاف اندازی و دیگر چیزها اینجا دیگه این شخص که لیاقت وقت دادن نداره نباید انسان وقت خودش رو تلف بکنه اینجا هست رسول الله که من صمت ساکت شدی نجات پیدا میکنی اما اگر حرف زدی او بکر صدیق کسی بهش اون شخصی که بهش خوش میداد هی میداد میداد جواب نمیداد رسول لبخندی میزد بعد یهو او بعد جواب داد رسول بلند شد رفت او بکر راحت شد چرا رسول رفت گفت که همچنان میدیدم ازت ملائکه دفاع میکردم ولی وقتی دیدم که جوابشون دادی و پرخاش اونجا بود که دیگه چون ملائکه رفتن دیگه جای منم نبود انسان باید مجلس رو در نظر بگیره کجا هست کجا نیست صدا بالا بردن صفت مؤمن نیست ان انکر الاصوات لصوت الحمیر اون تو که پرخاش میکنی این دهنتو اینقدر باز میکنی بدون این صفت انسانی صفت علاقه پرخاش کردن تون رفتن این از ادب از علم از وقار این توصیه از باب نصیحت میگم به دوستان من خودم اولاترم به این نصیحت اول خودم نصیحت میکنم انسان باید نصح بشه تناصح بشه نصح بین ماها بشه علم باید مکانت خودش منزلت خودش مثل مسجدی که الان ما نشستیم مکانتش باید حس بشه الا يترتب على الفتوى ما هو اكثر منها ضررا فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين وأخفهما فلنكن كجواب هر سائل من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من النار فلنكن اونجا دیگه رد چون اینجا این شخص نمیخواد استفاده بکنه میخواد چی؟ میخواد فتنه بکنه ما یلزم المستفتی اول مفتی بعد شروط جواب که مفتی چه شرایط داره که جواب بده سومیش اون چیزی که بر مستفتی هست اولی ان یرید به استفتائه الحق والعمل به یعنی یعنی تقوا داشته باشه یعنی وقتی که سوال میپرسه سوال فضولی و سوال اینکه بدون حالا نظر این عالم چیه نظر اون عالم چیه فقط از وای فضولی که بخواد فتنه بندازه بین علما باید تقوا داشته باشه میخوای بعضی از طلاب هستن سوال میپرسه فلان که نظرش روز روز شنبه نظر چیه خب من میگم نظرم نظر شیخ ابن عثیمینه اگر جمع بشه دو تا روزه با هم مشکل نیست طرف میگه یعنی شما بهتر از آلبانی میدونی این ادب نیست این مستفی اگر شما دنبال علمی شما که نمیتونید به زیر من هدایت بدید میتونید دیگه قلب دیگه هدایت دست دست شما از رسول خدا نفی میکنه انک لا تهدی توفیق هدایت دست شما که نیست به زور باید من بفهمونید بعد طلاب بیان میخوان فکر خودش سر کلاس ما روخ میده کلاس درس میدیم طلبه میخواد فکر خودش را به ما تلقیم بکنه باید اینطوری بفهمیم خب باید اینطوری نمیفهمم نمیدونم بفهمم فهم ها متفاوته شاید تو حق میفهمی شاید اون استاد اشتباه میفهمه شاید پیامبر خدا میشه بودن. داوود داوود و سلیمان پدر و پسر اذ یحکمان في الحرب خدا که میگه چی میشه داوود اشتباه میکنه بعد میگه چی فهمناها سلیمان سلیمان را فهموندیم یعنی مفهوم این حد مفهوم این آیه چیه یعنی لم نفهمها یعنی توفیق فهم به به داوود لم نفهمها داوود فهمناها سلیمان پیامبر خدا نفهمید از باب اولا استاد که بقول مرور علمش قاصره پندک علمی از قرآن و سنت داره مثلا از ادله شرقی داره قرار نیست که ما همه چیز را به فهم خودمون بفهمیم اگر دقت کرده باشید میگیم آلبانی اینطوری گفته ابن عثیمین اینطوری گفته از نظر من از نظر من زن غالب من مثلا میگم این راجحه این مرجوحه نگید اخبار رو به هم زنید ادله ها رو ذکر میکنیم میگیم این با این طوری جمع میشه لا تتبع الرخص و ابحام المفتی یعنی بعضی اصلا سوال میپرسن به خاطر که میگن روی شیخ سیام میکنه مثلا حدیثی میپرسه میگه این حدیث نظر چیه من میگم نمیدونم آها شیخ حدیث بلد نیست این هم بهش میگه اهل حدیث حدیث بلد نیست فرب حامل علم الى من هو افقه منه شاید یکی انسان علمش نقل میکنه از انسان فقیرتر باشه و غیر ذلك من المقاصد السیئه الثانی الا يستفتي الا من يعلم او يغلب على ظنه انه اهل للفتوى یعنی کسی که سوال میپرسه باید بدونه که اهلیت فتوا رو داره میدونه یعنی وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا وقيلا يجب ذلك فبايات أن اون انتخاب میکنه از لحاظ علمی ورع خدا بلا باشه الثالث ان يصف حالته وصفا صادقا دقيقا يعني باید وصف خودش رو بگه که در چه وصفی داره که القائل إنا نركب البحر كقول السائل إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به يعطشنا أفنتوضأ به حالش کو سوار كاش نمشي آب با خودمون هم ملي ولی وزو وضو بگیریم با آب کم آيا فإن توضأنا به عطش أفنتوضأ به خب اینجا حالش شو داره میگه سائل الرابع أن يتنبه بما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما خوب گوش بده داره حرف میزنه سوال میپرسه حواسش چه دیگه است باجان تو می سوال بپرسی خودت دنبالی خودت بس باید گوش بدی دقیق گوش بده و منصرف نشد تا اینکه جوابت رو کامل بگیری یا اینکه اگر دیدی که مثلا شیخ در استفهام یا استبهام افتاده نمیتونه به توضیح بده اونجا هست که تعنت دیگه نکن تعنت یعنی اصرار حالا شاید مثلا شیخ عاجز مونده در تعبیر جاهای انسان عاجز میمونه در تعبیر قال الاجتهاد تعریفه بذل الاجتهاد لغة بذل الجهد لادراك امر شاء بذل الجهد یعنی استفراغ طاقت یعنی به کار بردن توان برای درک کردن یک امر سخت مثل بالا رفتن کوه شنا کردن یک امر شاقه امر سخت اصطلاحی واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي بکار بردن توان در استخراج یک حکم شرعی والمجتهد من بذل جهده لذلك مجتهدم کسی که جهد توان میکنه تا اینکه حکمی رو از نصوص استخراج بکنه شروط الاجتهاد للاشتراط للاجتهاد شروط منها اولا أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهادك آيات الأحكام وحديثها یه, اولیش این که علم به عدلیه اون مسئله داشته باشه از قرآن و سنت یعنی اون میخواد استحاد بکنه باید علم به عدلیه شرعی داشته باشه که بخواد حکم استخراج بکنه دومین ان يعرف ما يتعلق بصحه الحديث وضعفه كمعرفه الاسناد ورجال وغير ذلك گفتیم اضبط العقل ثم انقش دلیل تصابق بکن بعد ذلك حکم استخراج بکن سومی أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع بعد ناسخ منسوخ وإجماع بعد أحاديث رو کنار هم دیگه بذلك تا كدوم ناسخ كدوم منسوخ تا إيه حكم منسوخ حكم خلاف اجماع نجد أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك بعد تخصيص وتقييد تقييد عام خاص مطلق قيد اینها رو بدون بدونه حدیث را اشتباه برداشت نکنه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم دیگه نگه این آیه عامه هر مظلومی حق را حق خودش دفاع بکنه بیاد فش به حکام بده درسته این آیه عام نیست چی چیز استثناش میکنه این آیه حدیث چه حدیثی و این ضرب ظهرك واخذ مالك سيكون عليكم اثر درسته این احادیث میاد این مفهوم عام را چیکار میکنه خاص میکنه باید بدونه تو داری حکم میدی حالا در یک کسی دیدی حکم میده مینویسه این جاهله و جهلش مرکبه جاهله جهلش مرکب جاهله نسبت به اینکه این آیه بر عمومش نیست و جاهله بر اینکه دلالت دیگری داره قضیهش خاصه این جاهله و جهلش مرکبه و این اشخاص متاسفانه زیادن چون اهلیت اجتهاد ندارند خامسا ان يعرف من اللغه واصول الفقه ما يتعلق بدلالات الالفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات بايات بدون الفاظ عام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل همه اینا بدون سادسا ان يكون عنده قدره قدره يتمكن بها من استنباط الاحكام من الادله قدرات باید ذهنیت باشه یک شخصی کنهوش نباشه باید دل رو خوب به حفظ و به حفظ سپرده باشه که بتونه خوب ازش برداشت بکنه والاجتهاد قد يتجزا فيكون في باب واحد من ابواب العلم او في مساله مسائل یعنی شاید یک شخص اجتهاد در یک مسئله خاص باشه طهارت یا نماز یا مواریس مثلا تو اینجا شاید شما همتون اهلیت اجتهاد در مسئله طهارت رو داشته باشید ولی در مسائل میراث بعضی ها دارن بعضی ندارن پس در یک مسئله شاید انسان اهلیتش رو داشته باشه تمکنش داشته باشه در مسئله دیگر نداشته باشه ما یلزم المجتهد يلزم المجتهد ان يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر منه بما ظهر له فان اصاب فله اجر لازم مجتهد توانش وسعش به کار ببره برای استخراج حکم اما در نکرد یک شخصی یعنی عوام خودمون اینجوری هم هر کسی به خودش فتوا میده خودش سوال میپرسه خودش فتوا میده این یعنی منتظر نیست که دیگه جوابت کامل بکنی یعنی خودش سوال میپرسه خودش فتوا میده یعنی کنارش با ادله فتوا میده نه بدون دلیل حالا کسی که بدون دلیل فتوا بده اصابت حقم بکنه حکم چیه گناهکار یا ثوابکاره گناهکار. گناهکاره چرا چون اون حدیثی که داریم اجر علی اجتهادی و اجر علی اصابت الحق این برای کیه اذا حکم الحاکم اگر اهلیت حکم داشته باشه که حکم استخراج بکنه اگر اهلیت حکم نداشته باشه حکم را استخراج بکنه این چیه این متقبل بر شریعت متقبل یعنی به جای شارع داره صحبت میکنه بدون علم بدون علم به جای شارع درست اومد میدونه که ندونسته ولی همینطوری الکی یه چیزی بره درست شاید درست در اومد شاید درست در اومد اینجا این شخص گناهکاره اما اگر اهلیتشو داره فتوا درست بود دو تا اجر داره نادرست بود یک اجر داره و عملا به و این اخطا فله اجر واحد والخطا مغفور له لقول صلی الله علیه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر اگر حاکمی اجتهاد کرد اجتهادش درست بود دو تا اج اجتهادش اشتباه بود یک اج و ان لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف اگر حکمی نتونست استخراج بکنه باید متوقف بشه وجاز التقليل حينئذ للضروره جائز ضرورتا تقلیل بکنه میگه من اینجا نظرم آلبانی، نظرم عثمی نظرم شافعی نظرم ابو حنیفه نمیتونم نتونستم بین اقوال جمع بندم اینجا دیگه من تقلید میکنم دیگه مجبورن چون نمیتونم دیگه نمیکشم علمم نمیکشم قال التقلید تعریفه لغتا وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلاده تقلید مقلد کردن آبیز کردن مثل گردن بند به گردن آبیز بشه و اصطلاحا اتباع من ليس قوله حجه پیروی اتباع من ليس قوله حجه پیروی کردن از کسی که قولش حجت نیست ابو حنیفه قولش حجته دلیله شافعی مالک ابو بکر صدیق قولش حجته در ابو بکر صدیق اختلاف درسته ابو بکر صدیق را با صحابه را با ائمه اربعه قاطی اونجا در بحث صحابه اختلاف خواستیم ببینیم که بیدارید هنوز حضور ذهن دارید یا نه بحث بحث حجت بودن قول صحابی دیگه حجتیت قول صحابی آیا قول صحابی اگر مخالف النص نباشه مخالف صحابی دیگه آیا حجت هست یا نیست نه نه نه بحث كل صحابی دیگه بحث خلفای راشدی نیست بله كل صحابی فخرج بقولنا من ليس قوله حجه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعني التقليد از پیامبر دیگه اتباع تقلید نیست یعنی شما اگر دلیل رو گرفتی دیگه اونجا تقلید نیست اتباع که سبب میشه در اتباعتون پاداش ببینید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله پا پا چسبوندی سر نماز شانه به شانه اتباع چرا چون رسول الله گفت چی گفت بین المناقب والاقدام رص الصفوف درسته چون رسول الله گفته و صحابه اینطوری کردن ما اون کار رو انجام میدیم این اتباع ده تقلید واتباع اهل الاجماع واتباع الصحابه اذا قلنا ان قوله حجه فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا اتباع الصحابي او اتباع اجماع يا حديث دیگه تقلید لانه اتباع للحجه لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع مجازا شاید كل شيء تقليد بين تقليد نیست خدا اسمش گذاشته اتباع اسم خدا اسمش گذاشته اتباع مواضع التقليد يكون التقليد في موضعين الأول تقليد كان جا دو التقاليد ابليش أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه مقلد عامیه نمیتونه خودش حکم استخراج بکنه و فرض تقلید این باید یعنی واجبه که تقلید بکنه یک شخصی از صحرا میاد نمیدونه از شما فتوایی میپرسه به عنوان که استاد مرسه دینی هستی. حالا فتوا از شما پرسید واجب عمل بکنه میگه واجب بیاد از شما بپرسه واجب ما فتوا عمل بکنه اگر مقلد عامی بود کفار گفت تقلید اینجا واجبه که تقلید بکنه حالا یا تقلید از همون مذهبی که میدونه یا از اون شخص عالمی که میگرسه لقوله تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و یقلد افضل من یجده علم ورعه و انتخاب میکنه در تقلید اون کسی که صاحب علم و ورع بالاتر و تقوی بالاتر هست فانتساو تساوى عنده اثنان خير بینهما اگر مساوی شدن از لحاظ علم یکیشون انتخاب میکنه نه بر هوا و هوس حالا چون این مذهب آسانتر من میگیرم نه انسان تتبع رو خط نکنه نگاه بکنه کدوم یک با دلیل صحبت میکنه به همون بشه یعنی مقلد اینطوری که شیخ میگه دیگه اینطوری هم نیست که دیگه مطلقا هم براش تقلید واجبه در انتخاب عالم مجتهده از کی میپرسه و کی کی میپرسه این دیگه تتبع درش چیه اتباع درش واجبه دیگه اونجا مقلد نیست مقلد در حکم گرفتنه اون حکمی که بهش میده ولی در انتخاب اون عالم مجتهده باید اجتهاد بکنه باید تلاش بکنه تا به حکم درست برسه قال الثاني ان يقع للمجتهد حادثه تقتضي الفوريه ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد في ذلك مثلا شما الان یک سوالی فتوی از من میپرسید الانم ضرورتا نیازه حالا بحث طلاق یا بحث چیزی هست ارث و میراث الان ضرورتا میخواد قضیه رو حل بکنید من مثلا میگم مذهب شافعی اینو فکر کنم یعنی اینجا دلیلش رو نمیدونم ولی فکر کنم این زنی از شک تقلیم میکنم از شافعی بدون که دلیلش میدونم اینجا میگه که چی این مجتهد که ادوات اجتهاد رو داره ولی که الان علمش قاصره اینجا میتونه چی تقلید بکنه واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط میگه در این تقلیدی که میخواد انواع توحید انواع الشرك وكف کفر نباشه چون مسائل عقيدة مسائل قطعي قطعي هستان كدرش درش تقليد تقلید درست نیست چون پدران مونيتوري بودن ما اینطوری هستیم نه باید دنبال دلیل باشه دنبال حق باشه و دنبال ادله و نصوص شرعی باشه ولی خب اینم بازم یعنی میشه گفت تخصیص دادن یک چیزه یعنی یعنی یک چیزی را ما یک صورت قضیه را داریم جدا میکنیم یعنی ما خودمون از عوام خودمون میدونیم این یعنی سواد خوندن نوشتن ندارن نمیتونن حتی در مسائل مثلا شما الان بیا صبح تا شب بگو توحید ربوبیت توحید الوهیت مثل که با دیوار داری صحبت میکنیم اینجا فقط تنها چیزی که میتونه بگی بهش که این کار شرکه یعنی بعضی از افراد عقیده رو بهش بگی دیگه فقط تنها چیزی که درش مکلفه اون شخص توحید تفصیلی ایمان تفصیلی مسائل اعتقادی یعنی مجملش نه تفصیلیش به طور مجمل بدونه که آقا شرک چیه که درش نیفته الا که در تفاصیل تفاصیل قضیه بره در مسائل جزئیش بره دیگه اونجا عمی مكلفش نيس قال والراجح أن ذلك ليس بشرط شرط نيس یعنی يعني در بحث القضية لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر يعني فرق نمیکنه چه مسائل اعتقادی باشه چه غیر والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليل لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نمیتونی مثلا عام خاص نمیتونه بفهمه دیگه اینجا وظیفه اون عامی هست که تقلید بکنه قال انواع التقلید التقليد نوعان عام وخاص أولا فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه ملتزم یک مذهب معین میشه بگه من حنبلیم هر چی گفت اجازه داد گفت مباح انجام میدم هر چی گفت عزایم یعنی از واجبات فرضیات انجام میدم مستحب انجام میدم من دیگه هر چی امام احمد بود من و وقد اختلف العلماء فيه فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتاخرين میگه بعضی ها گفتن متاخرین باید واجبه که واجبه که تقلید بکنن حرامه که اتباع بکنن چرا چون اهلیت اجتهاد ندارن چون لغتشون ضعیفه اصولشون ضعیفه درکشون ضعیفه حفظ احادیثشون ضعیفه ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم فبعضهم گفتن حرام و صحیح هم همینه و صحیح هم همینه یعنی یک شخص بگه چی ابو حنیفه گفت همون چی مالک گفت همون چی شافعی گفت همون چی احمد بن حنبل گفت همون نه این دیگه چی خودش ملزم کرده به اون چیزی که خدا و رسولش ملزمش نکردن خدا گفته تو شافعی باش خدا و رسولش نگفتن الزام کردن واجب کردن کار کیه شاره یعنی الله و رسول باید بگن واجبه بر تو شما وجوب را از کجا آوردید قال شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ان فی القول بالوجوب طاعه غیر النبي صلی الله و سلم. في كل امره نهیه واجب بودن طاعت غیر از پیامبر در امر نه هو خلاف الإجماع وجواز فيه ما فيه يعني خلاف إجماع يعني شما يعني إجماع أمة در اتباع رسول الله بخوای بگی که واجب اتباع غیر از رسول الله تو خلاف اجماع کردی از یه طرف بگی اجماع در اتباع از رسول الله با توجه به مدلول قرآن و سنت و به بحبل الله جميعا وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول بعد از اون میاد بگی فردوه الى ابو حنیفه فردوه الى شافعی چی نمیشه که نمیشه جنب رد به قرآن و سنته و جوازش هم به طور مطلق هم فیه مافیه چون انسان واقعا درکش قاصره نمیتونه در هر مسئله اجتهاد بکنه اجتهاد مطلق هم خیلی توانمندی وسع زیادی میخواد مجبور انسان در جاهایی تقلید بکنه و قال من التزم مذهبا معینا ثم فعل خلافه من غیر تقلید لعالم آخر لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله فهو متبع لهواه الله أكبر كتب بیاد يعني مذهب معين ربي قيله سبس خلاف أم مذهب را عن بده بس خلاف فتوى أم مذهب بيقول جمال مذهبم كي مذهبم شافعية ولكن شافی خیلی سخت میگیرن دست حالا بزنه زدی وجود باطل میشه نه به خاطر اینکه رسول الله همسرش رو میبوسید وضو باطل میگه نه به خاطر چی هوا الله هی وضو بگیر نمیشه پس چی پس من در این مسئله خلاف شافعی میکنم چرا چون قول شافعی سخته اینجا حکمش چیه فهو متبع لهوا این مذهب تیسیری که ما گفتیم هر چی آسون همون میگه ابو حنیفه جاسون تره ازش میگه مذهب چی میگه من حنفیم ولی که در مسئله بعض از مسائل دیگه حنفی نیست خصوصا حنفی های خودمون در میگه در فروع حنفی هم ولی در عقیده و حنیفه و حنفی نیستن دیگه میگم قرآن مخلوقه نمیگم غیر مخلوقه کلام خدا سخن خدا نیست نمیاد در عقیده تقلید در حنفی میکنه در فقط در یک چیز خاص این چیه تابع حواشه طابع حق نسي حق نسي فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر إن دكار فعل حرام شده بدون عذر شرعي فمنكر عن جملة ده وأما اذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول يعني کسی بگه ما ملزم مثلا قد ملزم میکنم به ابو حنيفة اگر دیدم دليلي بهتر از دلیل ابو حنیفه به خاطر دلیل میگیره اینجا فرق میکنه على قول اما بالادله المفصله ان كان يعرفها ويفهمها وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر يمكن يعني بمن أن ديگری عالم تره یا دلیلش قوی تره وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول عن قول إلى قول بعد میگرده از إن قول بقول قول در إن مسألة قول مذهبشو نميجره فهذا يجوز بل يجب این بل كيف میگه واجبه وقد نص الامام احمد على ذلك واجبه که شخص همونطور خود ائمه چهار مذهب میگن قولی دیدید از ما خلاف قرآن و سنت بزنید قولمون به دیوار واجبه چون واجب اتباع به اجماع واجب اتباع کی از امام شافعی از امام شافعی از رسول الله صلی الله علیه و سلم خسته شدی دیگه تمونی شد دیگه چند خط بیشتر نموده ثانیا والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز يعني تقليد در یک نوع خاص یک قول معینی در یک قضیه خاص در این قضیه خاص از یک عالم پیروی کنه این جایزه اذا عجز عن معرفت این در مسئله قبلی که شیخ الاسلام تیمی گفت وارد میشه یعنی در اون تقلید آخرین نوعی که خوندیم فهذا جائز اذا عجز عن معرفت الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزا حقیقیا او استطاع ذلك مع المشقه العظيمه این یعنی شاید خیلی سخت باشه برش نتونه الان دست پیدا بکنه و شاید هم نرسه واقعا نتونه علمش نکشه اونجا درسته که اون شخص در اون مسئله خاص تقلید بکنه فهذا جایز فتوى المقلد آیا أيوة، مقلد میتونه فتوا بده مثلا من میگن من من تابع امام ابو حنیفه یا امام مالک یا شافعی ام آیا أيوة، مقلد میتونه مفتی باشه فتوا بده به دیگری حکم از ادله استخراج بکنه قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون از اهل الذكر بپرسید اگر نمیدانید وأهل الذكر هم اهل العلم والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين وإنما هو تابع لغيره مقلد أهل علم مقلد تابع أهل علم مقلد خداوند قلت فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون مقلد عالم نیست تابع عالم مقلد عالم نیست تابع عالم قال أبو عمر بن عبد البر وغيره أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم إجماع این از جمله میگن که اجماع در چه مسائل نقش شده این از جمله مسائلی که اجماع درش نقش اجماع درش نقش شده با توجه به مدلول آیه پس اگر ذکر این کنتم لا تعلمون با توجه به مدلول آیه این اجماع نقش شده از ائمه ليس معبودا من اهل العلم وان العلم معرفه الحق بدليل علم شناخت حق وجيه معرفه الحق بدليله بدليلش قال ابن القيم از مسائلی که بر ما فرد میکنه حتمی میکنه حفظ بلوغ المرام حتی اقلش طلاب علم اگر طلاب علم اینجا هستن بدونن شما اگر میخواهید از دائره غیر اهل علم مقلد خارج بشید برید در دایره اهل علم بلوغ المرام رو حتی اقل حتی اقل یعنی ملایتم الواجب به فهو واجب یعنی حتی اقل وجودش اگر میخواهید اهل علم بشید باید بلوغ المرام حفظ بشید قال ابن القيم وهذا كما قال أبو عمر يعني ابن عبد البر هم تركي إيه؟ ابن عبد البر فإن الناس ابن عبد البر فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن دليل يعني هيش شك شک نداره در إنك علم شناخت حكم الدليل يعني شناختي كاس حديث برداشتي كما حديث که ما از دليل من القرآن دلیل وأما بدون الدليل فانما هو تقليد بدون دليل باشه اون تقليده يقول ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال بعد در جایز بودن فتوا با تقليد میگه سه تا قول ذکر میکنه میگه احدهما لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم لا تجوز الفتوى بالتقليد يعني چی لا تجوز الفتوى بالتقليد قال حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى جواز الفتوى بالتقليد جواز الفتوى بالتقليد يعني شيء جواز الفتوى بالتقليد بله از روی تقلید فتوا بده از روی تقلید فتوا بده اولیش جایز نیست از روی تقلید فتوا بده لانه ليس بعلم یعنی يعني تقلیدش علم نیست نمیتونه فتوا بده به دیگری یعنی اون چیز اون امری که داره پیروی میکنه برای خودش خاص نمیتونه به دیگری هم ملزم بکنه نمیتونه بگه آقا چون من حنفی هم آمین در مذهب به حنف درستی شما آمین نگی میتونه نه حکم غیر معذب الله اینجا درستی درسته نمیتونه تحریم بکنه تحلیل بکنه اجازه نداره ما رو من بکنی بگه آقا پا رو نچسبید به اجازه داره نه اولیش لا تجوز لانه ليس بعلم الفتوى بغير علم حرام فتوى بغير علم حرام وهذا قول اكثر الاصحاب وجمهور الشافعيه اكثر الاصحاب يعني حنابله. و وجمهور الشافعيه الثاني ان ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه يعني برای خودش میتونه ولا يجوز ان يقلد فيما يفتي به غيره ان نمیتونه تقلید بکنه در فتوا دادن در اون مسئله خودش مقلده الثالث ان ذلك جائز عند الحاجه يعني اگر ضرورت شد بعضی گفتن وعدم العالم وعدم العالم المجتهد يعني عالم هم نبود که فتوا بده و هو اصح الاقوال وعليه العمل انتهى كلامه يعني شيخ ترجيح میده گفته آخری یعنی جایی که ضرورت ایجاد میکنه کسی نیست مجبوری اونجا هست که شما فتوا میدی بر اساس مذهب مجبورن ولیکن اصل بر چیه اصل بر تحریمش چرا چون عالم نیستی عالم فقط میتونه فتوا بده و به یتم ما اردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل وأن يكلل أعمالنا بالنجاح انه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله